Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 8, 1904 Ipinag-utos ni Pope Saint Pius X ang hindi pagsuot ng maigsing damit sa tuwing magsisimba. Anya bukod sa ito ay nakaabala sa iba pang nagsisimba ito din ay labag sa kaugaliang itinuro sa atin ng ating mahal na Inang Maria. Sa kasalukuyan, pinapairal din ng Vatican ang nasabing kautusan maging sa mga turista. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.